Василь, повернувшись з війська, жив у гуртожитку знайомого. Тоді ходив такий жарт. Ти де живеш? У товариша. А товариш де? На вокзалі. Якось вони поверталися з лазні. Одних на сто метрів смерділо поганим милом, здавали одежу на дегазацію. Стояли на розі вулиць Артема і Володимирської, рахували гроші на півлітру. Грошей не вистачало. І саме тоді Василя помітив Олександр Артемович. Привітавшись, обнявши свого колишнього студента, добре вилаяв, що той не прийшов до нього. Василь божився, що збирався прийти, але відкладав. Куди це ви йдете? запитав Олександр Артемович. Та ось складалося на півлітру, але не складається. Василів товариш колишній моряк говорив з натяком. Адже Олександр Артемович був у хутриній шапці та доброму пальті. Олександр Артемович зрозумів натяк, розсміявся і повів їх обох до себе додому. Ірин батько, хоч і був професором, але великих успіхів не досяг. Знав свою висоту і вважав, що досягнув її. Був добрий, привітний, любив людей простих і часто допомагав їм. Він не відпустив Василя. Вона тоді була однією з отих дівчаток на парапеті. Добрий Олександр Артемович на якийсь час прихистив у себе свого колишнього учня. Василь Васильович, вона вже тоді називала його так, намагався хоч чимось віддячити господарям. Робота горіла в його руках, мив підлогу, рубав дрова, носив кранічну воду, і все це весело, з жартами щоб менше заважати господарям, готувався до лекцій у нічийному вишняку, що ріс поблизу будинку. Там у нього стояла розкладачка. Влітку він і став на ній під черешневий шум віття. Вона майже кожного ранку бігала у вишняк, лоскотала його під носом пір'їнкою, будила. Він починав реготатися ще в сні. І взагалі він сміявся так, як, мабуть, не сміявся ніхто в світі. Панове, якщо ви їстимете котлети фірми Вікторія, Іронина мати, ви сміятиметесь, як містер Тищенко. Постійний татів жарт, звернений за сніданком до неї Ірини. Бо вона і справді тільки колупалася виделкою в страві а Василь неначе змітав усе з тарілки. А вона крадькома від батьків показувала язика містеру Тищенку. Ця гра тривала довго. Пустатлива дівча піддражнювала його, бавилася з ним, знаючи, що все це зовсім безпечно, що він ні на що не осмілиться, що він не посягне на неї і в думці і хотіла, щоб бачив у ній дорослу дівчину, жінку. Це була гра кошеняти з дорослим котом у присутності мами, коли завжди можна втекти до мами, і хочеться відбігти від неї далі. І Ірина відбігала. Бувало, коли з ним удвох кудись ішли, вона брала його під руку наївно і по-домашньому просто. Але він знав, що це не зовсім наївно і не зовсім просто, і хвилювався. А вона це розуміла, а також і те, що заслуговували кари. Але й далі гралася і бігала по саду, підскакувала, хапалася за гілку і чебиряла в повітрі босими ногами черевики валялися в траві, неймовірно красивими.